الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وذريته وأزواجه وخلفائه إلى يوم الدين أما بعد biz avvalgi darslarimizda kofirlarni turlari haqida gaplashib keldik va ularni uchta turini sanab o'tdik mustamin muahad va ahli zimma ya'ni vaqtinchalik omonlik berilgan kofir va musulmonlarni foydasiga sulh tuzilgan kofir va uchinchisi ahli zimma musulmonlarning ichida yashaydigan va ulardan jizya olinadigan mana shu bilan ularning mollari jonlari harom bo'lgan kofirlarni turlari haqida gaplashdik bugungi darsimiz endi inshaalloh to'rtinchi qism bu kofirlardan ya'ni to'rtinchi qismi muharib bo'lgan kofir bizga qarshi ochiqcha jang qiluvchi kofir haqida bo'ladi Mana bu kofirlarda ahdam yo'q, zimma ham yo'q, omonlik ham yo'q. Mana bu kofirlar Alloh subhanahu va taolo oyatda aytgandek, va qatiluhum hatta la takuna fitna va yakuna ad-din kulluhu lillah. Mana bu kofirlarga qarshi fitna yo'q bo'lgunga qadar va dinni barchasi Allohga bo'lgunga qadar jang qilishlik kerak. Fa in intahu fa innalloha bima ya'maluna basir. Agar tiyiladigan bo'lsalar, Alloh subhanahu va taolo ularni qilib turgan amallarni ko'rib turguvchidir. ya'ni ular bundan tiyiladigan bo'lsa biz ham bundan tiyilamiz yo bular jizyani to'laydi taslim bo'ladi yoki bizga qarshi jang qiladi mana bu din dinni yetkazishlik uchun alloh subhanahu va taolo mana shu narsani musulmonlarga jihodni bor qilib qo'ydi ya'ni bu ummat ojiz emasligini hech bir yordamsiz qolgan ummat emasligini bildirishlik uchun mana shu narsalarni biz yaxshilab bir taammul qilib ko'rishligimiz kerak bugungi kunimizda qaraydigan bo'lsak insonlar jihodda faqat shu ma'rifatdan dinni faqat shu ma'rifatdan faqat da'vatdan qidiradi to'g'ri bu narsalar ham bor lekin mana bu dinni izzatidan mana bu dinni ulug'ligiga dalolat qiladiki dinimizda jihod degan narsalar ham bor bu faqat nabiy sallallohu alayhi vasallam davrida qolib ketgan narsa emas balki bugungi kunimizda ham davom etayotgan bir toifa davom ettirayotgan bu amal hisoblanadi shuning uchun mana bu muharib bo'lgan kofirlarda ahdam yo'q bular ahli zimma ham emas yoki omonlik ham berilmaydi bularga mana bu bizga qarshi jang qiluvchi kofirlarga qarshi nima qilinadi fitna yo'qolgunga qadar ya'ni to shirk yo'qolgunga qadar yoki insonlar bizga taslim bo'lib jizya bermaguniga qadar jang qilinadi dinni barchasi Allohga bo'lgunga qadar jang qilamiz mana shu narsani yaxshilab tushunib olishimiz kerak biz to'xtagan paytimizda qilichlarimizni qo'ygan paytimizda siyosatga kirishgan paytimizda mag'lub bo'lamiz Shuni hech esdan chiqarmaslik kerak. Siyosat qilinadi, lekin bir tomonda albatta oz-oz bo'lsa ham jang bo'lib turishlik kerak. Bu chunki Nabiy sollallohu alayhi vasallamning ayni siyosatiga muvofiq bo'lgan narsa. Musulmonlar qachon o'tirib qoladi, qachon shijoati tushadi, qachon bir dunyoga qiziqib, savdoga qiziqib qoladi, ana shu o'tirgani mag'lub bo'lgan hisoblanadi. Shuning uchun e, ulamolar aytadiki, valiyul amr, ya'ni amir e, o'sha mintaqani amiri yilda bir marta yoki hech bo'lmasa ikki marta jihod qilib turishlik kerak. Nimaga? Insonlar dunyoga qiziqib ketmasligi uchun, jihod degan ibodatni yo'qolib ketmasligi uchun va haqiqiy erkaklar bo'lib turishlik uchun, islomning ruhini saqlab turishlik uchun, islomni izzadan saqlab turishlik uchun jang qilib turishlik kerak doimiy ravishda. Shuning uchun ulamolar ijmo qilganki, kofirlarga qarshi talab jihodi bor ekanligiga va ularni islomga da'vat qilinishligi agar mana bu narsani qabul qilmaydigan bo'lsa islom hukmlarini ularga qarshi jang qilishlik bor ekanligiga ulamolar ijmo qilgan Alloh subhanahu va taolo Tavba surasida aytadiki: "Faidan salahal ashhurul hurum faqtulul mushrikina haythu wajadtumuhum va khudhuhum wahsuruhum waqudu lahum kulla marsad." Agar jang qilishlik harom bo'lgan oila tugaydigan bo'lsa, mushriklarni qayerda topsangni o'ldiringni, qatl qilingni va ularni ushlangni va ularni muhosara qilingni va ularni kutib har bir pana joyda o'tiringni. Ya'ni Alloh subhanahu taolo faqtulul mushrikina haythu vajadtum. Qayerda topsangiz mana bu jang qiluvchi kofirlarni ularni o'ldiringlar deb aytibdi. Ya'ni jang qilinishi kerak bo'lgan muharib bo'lgan kofirlarni. Mana bu narsa lekin har bir makonda tushavermaydi bu narsa. Jang maydonlarida bo'ladi bu narsa. yoki mana bu mushriklarga ochiq e'lon jang urush e'lon qilingan bo'lsa mana shu holatlarga tushadi ammo bugungi kundagi rossiya amerikani holatlarini qaraydigan bo'lsak u yerda qancha qancha musulmonlar bor mana bu narsa qaysi qayerda topsang o'ldir deb bitta kishi ko'chada chiqib o'ldirib ketaveradimi yo'q bunday bo'lmaydi va bu yerda foyda zarariga qaraladi chunki mana bu narsa musulmonlarga katta zarar olib kelyapti ammo agar bularga haqiqatda o'shalarni katta boshlarga zarar berishlikka aqli yetadigan bo'lsa, hokimlariga yoki katta generallarni o'ldirishlikka aqli yetadigan bo'lsa, mana bu narsani qilishlik kerak. Chunki mana bu ochiq bizga jang qilish nima deydi? Bizga jang qilmayapmiz degan bo'lsa ham musulmonlarni Suriyada bo'lsin, Iroqda bo'lsin, Afg'onistonda borib bular jang ketyapti. Buni shuncha musulmonlar nahot bilmasa, nahot shuncha musulmon siyosatdan g'ofil qolsa. Bugungi kunda musulmonlar bilan kofirlar o'rtasida jang ketyapti ochiq. tayyoralari, ya'ni samolyotlari uchib uryapti. Askarlar kelib jang qilyapti bu yerda. Eron bo'lsin, Amerika bo'lsin, Rossiya bo'lsin. Bu qachongacha uxlab yotish kerak? Hikmatdan hikmat, to'g'ri hikmat bilan da'vat qilinadi avom xalqqa, boshqasiga. Lekin mana bu bizga qarshi urushib turgan, bularning katta generallari bo'lsin, katta hokimlari bo'lsin, mana bularga ahd ham yo'q va biror bir omonlik ham qolmagan o'zi aslini olganda. Nabiy sollallohu alayhi vasallam jang qilish uslublarida bir bitta qavmi bilan o'sha Madina turganda yahudlar bilan sulh qilib oldida o'zi o'sha mana shu reja tuziladigan joy kofirlarni reja tuzadigan birinchi reja tuzadigan jang qilish uchun musulmonlarni yo'q qilish uchun reja tuzadigan joyiga jang qildi bizda masalan musulmonlarni yo'q qilish uchun qayerlarda reja tuzilyapti aslida mana shu ilonni boshini urishlik kerak o'zi agar musulmonlar mana shu narsaga qodir bo'ladigan bo'lsa mana shu narsani qilinadigan bo'lsa aslida ko'p narsalarga barham beriladi. Inshaalloh mana bu e, Allohning she'rlarini chiqishligini, chiqishligini biz umid qilib qolamiz. Albatta Alloh subhanahu taolo hamma narsaga qodir bo'lgan zot bir kun kunni qadar qilib qo'ygan. Mana shu Putin bo'lsin, e, Trump bo'lsin, kim bo'lsa qat'iy bu kun ketadi. Lekin mana shu narsani qadar qilib qo'ygan. Alloh subhanahu taologa bu narsa hech narsa emas. Lekin mana shu bilan qancha-qancha insonlar sinovdan o'tyapti. Kim jihodga chiqadi-yu, kim jihodga chiqmaydi, kim musulmonlarga yordam beradi, kim yordam bermaydi, kim uyida kechalar olmayapti musulmonlar deb kim xotirjam uxlayapti va hokazo va hokazo. Kim yerlarni sotib oryapti, kim sotmayapti, kim oxirgacha jang qilib shahid bo'lib ketyapti. Mana shularning hamma narsasi sinovdan o'tib, insonlar pokdan tozaga ajramagungacha bu sinov davom etadi ekan. Alloh hamma narsaga qodir. Bitta sel bilan yoki qattiq bir momaqaldiroq bilan yo'q qilib mumkin butun bitta katta davlatni lekin alloh va taolo bu narsani qiyomatgacha haq bilan botil o'rtasida jang qilib qo'ydi va mana shunda bir toifa mujohidlar chiqadi bir toifa haqqi gapiruvchi olimlar chiqadi mujohidga yordam beruvchi moli bilan yordam beruvchi kishilar chiqar ekan va bir toifa kishilar e bu hozir hikmatdan emas hozir jim o'tirish kerak degan kishilar chiqar ekan ya'ni hamma hammani yuzi ochilishligi uchun alloh va taolo mana shunday vaziyatni yaratib qo'yadi ekan insonlar borib borib borib borib borib ajrab ketaveradi ekan mana insonlarni qaraydigan bo'lsak bir toifalar o'zbekistondan hijrat qilib chiqadi hijrat qilib chiqib turib ana shu yerda ham hijrat qilgandan keyin bu ya'ni sinov jon xalqimga kelgungacha bo'ladi ekanda insonga sinov hijrat qilib chiqdi bo'ldi degani emas bu hijrat qilib chiqqandan keyin yana sinov ketadi kofirlarni o'rtasida yashaydi ha mana shu bilan dinini saqlab qolishi kerak bo'lib qoladi yoki fitnalar bo'ladi har xil ayollar bilan sinov ketadimi mana bundan bir toifa ajrab chiqib jihodga chiqar ekan bir toifa qolib moli bilan yordam beradi va bir toifasi ilm o'qiyman ekan. yana davom etyaptimi sinov davom etadi jihodga chiqqanlar bir biri bilan qatl qilishligi mumkin jang qilishligi mumkin yoki murtad bo'lib ketadi yoki sotilib ketadi yo xavorij bo'lib ketadi yana sinov ketyaptimi ilmga chiqqanlar ichida ham orqaga qaytib ketadiganlarni haqqi gapiradiganlar bo'ladi ekan murjiya bo'lib ketadiganlar bo'ladi ekan xavorij sifat bo'lib ketadiganlar bo'ladi ekan sinov ketyaptimi puli bilan yordam beradi deganlar. Men pul bilan yordam beraman deb bitta ishlarga kirib, mana shu bilan kofirlar bilan apochoq bo'lib, ularning ichiga orasiga kirib moslashib ketadi ekan. Asl uni maqsadi nima edi birinchi? Mana shunday shayton bizni to jonimiz uzilgunga qadar bizni mana shu fitnalanishga harakat qiladi ekan. Nima qilsa shu yo'ldan urib qolsa. Shuning uchun Alloh subhanahu taolodan sobit qadamlikni ham so'rashlik kerak. Va Alloh subhanahu taolo oyati davomida nima deyapti? qudu lahum kulla marsad. Va har bir pana joyida o'tirib mana bular uchun pistirma qilinglar ya'ni panalarda o'tirib ularni poylanglar kutinglar mana shu ham bir urushni bir boshqacha strategiyasini alloh subhanahu taolo o'rgatib beryapti oyatda buni yaxshilab ta'ammul qiladigan bo'lsak ular uchun har bir pistirmada alloh subhanahu taolo o'tiringlar kutinglar deyapti ya'ni e, jihodni siyosatidanki jihod 24 soat yoki yil 12 oy jang degani emas bu aslida jihod degani ba'zida sulh bo'ladi ba'zida chinaki janglar bo'ladi ba'zida katta janglar bo'ladi holatiga qarab kelib chiqaveradi bu narsa shuning uchun ba'zi holatlarda pistirmada o'tirishlik jang o'zini strategiyasini qaraydigan bo'lsak pistirmada o'tirishlik ham katta foyda beradi shijoat degani bir yerlarga avtomat ko'tarib to'g'ridan to'g'ri kirib ketishlik degani emasda aslida shijoatli degan kishi o'rnida shijoat qiladi, aqlli kishi shijoatini o'rnida ishlatadi aqlsiz kishi o'sha qurolni ko'tarib olib kirib ketaveradi bizga tavakkal qilishlikka buyurgan zot Kofirlarning ichiga yorib kirishga buyurgan zot ehtiyotni ham olishga buyurgan. Ya ayyuhallazina amanu khudhu hidrakum. Iymon keltirgan kimsalar ehtiyotkorligingizni olingni. Ya'ni pistirma qilib o'tirishlik ham bor. Mana bu narsada islom ummati uchun katta-katta foydalar bor. Jang strategiyasi deb shunday qilishlik. Bir qismi jang qilsin, bir qismi pistirmada o'tirsin. Mana bu narsalarni ham esdan chiqarib qo'ymaslik kerak. Bundan tashqari pistirmada o'tirishlikning turlari ko'p. Bugungi kunimizda masalan internet qaraydigan bo'lsak, yuzingni ochmaysanmi yuzingni ochib olib da'vat qilmaysanmi gapirmaysanmi deydi aslida unga shu kerak biz yuzimizni ochish kerak shunaqa ba'zi bir mardlar chidolmasdan yuzini ochib yuboryapti yo'q bunaqa bo'lmaydi har bir pistirma joyda o'tirishlik kerak internet tarmoqlarida bo'lsin yo bir kufr diyorlarida o'tirgan kishi bo'lsin o'tirib olib vaziyatni kutishlik kerak mana shu narsalar ham bir musulmon kishini siyosatiga dalolat qiladi Innallohu g'afurur rohim. Agar tavba qiladigan bo'lsa, namozni qoyim qilib, zakotni berishadigan bo'lsa, o'zlarini yo'llariga qo'yib yuboringlar. Alloh subhanahu taolo g'afurur rohim bo'lgan zot. Mana shu da'vat yo'li. Aytamiz, boramiz. O'sha boyliging o'zingga. Qayerda qaysi mansabda o'tirgan bo'lsang, tavba qilib islomga kel, namozingni o'qi, zakotingni ber. Biz seni o'zingning yo'lingga qo'yib beramiz. Islom doirasidan chiqmasdan harakat qilsang bo'ldi. Albatta Alloh g'afurur rohim, oldingi gunohlarni kechirguvchi bo'lgan zot. Mana shunday da'vat qilishimiz kerak. islomni chiroyliligini ham ko'rsatiladi. Asli biz avvalgi darslarda ham aytib kelyapmiz, ko'p darsda ko'p marta qaytardik. Islom bir yerlarni buzib, yo'q qilib, yakson qilishlik uchun kelmagan aslida. Biz insonlarga yaxshilikni xohlaymiz, lekin ba'zi bir holatlar bo'ladi. Foyda zarar o'lchaganda o'sha yer buzib, yo'q qilishlikka to'g'ri keladi. Nimaga? Mana bu yerda katta zarar kelib chiqmasligi uchun. Insonning o'zi masalan bir yeri ichidagi biror bir ichak yorilib ketgan bo'lsa, bu o'zi katta zarar edi. To'g'rimi? Lekin uni terisini kesishlik zararmi? Zarar. Endi uni tek qo'yib qo'yishlikka o'limga boradi. E, biz lekin terisini kesib, o'sha ichagini to'g'irlab qo'ysak, u sog' qoladi. Demak, ba'zi holatlarda iloji yo'q, kesishimiz kerak. Qonatishimiz kerak. Mana shunday holat bo'lmasa, mana bu tuzalmaydi. Bu millat, bu ummat tuzalmaydi. Shuning uchun ba'zi bir yerlarda buzish kerak, portlatish kerak, qonatishlik iloji yo'qda bu narsani chunki. Bu narsasiz kir bo'lmaydi. Mana shu narsani kutib yuraversak, bu kufr bizni mana shu jang qilmasligimizni xohlaydi xolos qaysi holat bo'lsa bo'lsin biz unga qarshi jang qilmasak u mana shunday siyosati bilan insonlarni uxlatib pul berib sekin insonlarni bir jangsiz holatga o'rgatsa bu masalan jihod maydonlarida ko'p kuzatilgan insonlarni sekin sekinlik bilan jangsizlikka o'rgatadi jang bo'lib turgan joyga kelinglar bir sulh qilaylik man sizlarga mana shu yerlarni o'zinglarni yerlaringlarni mayli himoya qilasizlar bo'pti jang qilmasanglar bo'ldi mana yo'llarni savdo yo'llarini ochamiz savdo qilsak E, sekin sekin o'zingni ham davlatingga foyda deydi xullas qarabsizki tayyor jang qilib turgan mujohidlar jihodiy ruh o'ladi qaysi millatda islom ummatini qaysi bir yerida jihodiy ruh o'ladigan bo'lsa mana shu yerda xorlik keladi hozir biz hadisda ham o'qiymiz inshaalloh mana shu yerda xorlik keladi hech qachon bu qilichlarni silohlarni tashlamaslik kerak bu musulmonni izzati kofir biladi hech qachon botil uchun urushaman deb chiqqan odam bilan haq uchun urushaman deb chiqqan odam teng bo'lmaydi hech qachon teng bo'lmaydi haq uchun Alloh uchun chiqqan kishi jonini tikkan bilan botir uchun jonini tikkani farqi bo'ladi to'g'ri ba'zi bir shiyalarni masalan toifalari bor o'zini imomlar uchun o'zini shu din uchun jonini tikib chiqadi lekin Alloh uchun tikkandan farqi bo'ladi baribir chunki bu yerda ilohiy yordam turibdi ilohiy madad bor alloh va taolo tomonidan bo'lgan madad bor bizda agar taqvo bo'ladigan bo'lsa Alloh uchun chiroyli jonimizni tikib bera oladigan bo'lsak Alloh yordam beradi u ming quvvatli bo'lsin ming qurol aslahalari oxirgi darajada bo'lsin faqat bizdan talab qilinadigan ish o'zimiz yo'limizni to'xtab qolmaslik kofirlar bizni uxlatishlikka harakat qiladi uyqudorini beradi bir berib turib keling tijorat qilaylik bitta sulh qilaylik man aytdiki biz sizlarga sunniy davlat qurib beramiz deydi bu bosniyada ko'rilgan misrda liviyada ko'p yerlarda ko'rilgan biz sizlarga sunniy davlat qilib beramiz deydi sunniy davlat qilgandan keyin keling endi silohlarni tashlanglar bo'ldi tinch davlat bo'ldiku biz masalan siyosiy nima qilamiz endi mana yerlaringlarga tegmaymiz deydi Shunday qilib ichiga bitta xoinni tiqadimi? Xoinni tiqqandan keyin u sekin-sekin shu o'zini odamlarini qo'yadi yerlariga, bayrog'ini o'zgartiradi, soqolini qirdiradi. Hukumat qarabsizki demokratiya qilib qo'yadi, qarabsizki oxir hijobga ham qarshi bo'lgan. Mana shu sekinlik bilan bo'ladi. Kofirlar juda sabrli o'zini yo'lida. Mo'minlar bugungi kunimizda ko'rasizki sabrsiz. Bir yerlar olinib yoki uzoq bir biror bir siyosat davom etib qo'yadigan bo'lsa, qani biz jang qilmaysizmi To'g'ri jang qilishlik kerak. siloh tashlamaslik kerak jihodiy ruhni yo'qotmaslik kerak kerakli paytda jang qilishlik kerak kerakli paytda kutishlik kerak chunki ba'zi bir paytda amerika qilgan siyosatini pastidagi anosirlar ya'ni askarlar buzib qo'yadi mana shu narsani endi kelishgan holatda bu albatta shariylarni ishlari shariylar qaysi vaziyatda nima siyosat ketyapti mujohidlarga yaxshi tushuntirib turishlik kerak bo'lmasa mujohidlar yo yomon gumonga borib qoladi yo amirlar xususida yomon fikr bo'lib qoladi endi vaziyatlar har xil bo'lib turadi shuning uchun mujohid o'zini jihodiy ruhini yo'qotmagan holatda hech bo'lmasa chiqib chiqib jang qilib turishlik kerak to'xtamaslik kerak mana bu jang degan narsa oz ozdan bo'lsa ham bo'lib turishlik kerak mana bu yigitlarning shijoatini ham oshirib turadi va oxiratga bo'lgan rag'batini kuchaytirib turadi chunki bir oyatlar sahobalar qissalari eshitilgandan keyin uni amalda sinab ko'rmasa rabotga chiqmasa jang maydonlarida bo'lmasa bu narsani uncha ta'siri bilinmaydi bir shijoatlanib ketib bir nashidalarni eshitib xursand bo'lib ketib yoki bir da'vatlarni eshitib bir ko'chalarda bir yurgisi kelib qoladi masalan odam soqol qo'yib boshqa bir kufr yurtlarda ko'rasiz shu bilan yana bir shijoat o'tirib qoladi bu narsaga amal kerak o'sha maydonda yurib ribotlarni ko'rib amal qilgan boshqacha bo'ladi haqiqiy o'sha his qiladi bu jihodiy ruhi iymoni boshqacha bo'ladi mana jang qilib yurgan birodarlar biladi suriya jihodini avvaldagi janglar ko'p bo'lardi mana shu paytdagi e, bolalarni iymoni bilan hozirgi paytdagi iymonlar farqi bor farqli bo'ladi chunki jangda o'limni shuning yoqasiga borib turib jang qilib yurgan kishi bilan tinchlikda yurib mayli shiddatli ma'ruzalarni eshitar bir videolarni ko'rishi mumkin to'g'ri u narsa ham yaxshi lekin bu amalda jangga kirgan kishidan farqi bo'ladi tepangizda samolyotlar uchib vertolyot uchib katta katta bombalarni tashlab sizga hech narsa bo'lmayotganini ko'rib chiqqan odamni allohga bo'lgan suyanishligi tavakkuli o'limdan ollohdan boshqa hech kimdan qo'rqmaslik degan narsalar kuchayib ketadi bu narsa amalda bo'lgan bekorga iymon nima so'z va amaldan iborat emas amali bekorga qo'shilmagan mana bu yerda Allohdan boshqa hech kim sizga zarar yetkaza olmasligini bilgan odam Allohning yo'lida sobit qadam bo'ladi u tepangizda 5 ta 6 ta samolyotlar vertolyotlar uchib yuribdi katta katta o'qlar uchib ketyapti sizga hech narsa bo'lmayotganini ko'rgan odam bu Allohga bo'lgan ishonchi bu shu darajada o'sib ketadida yoki o'qlarni tagida qattiq ovozlarda mana bu tovushlarni har bir tovushda balandligida insonda qo'rquv bo'ladi mana shu qo'rquvda insonni gunohlari to'kilib to'kilib ketadi uni amallarini ko'rsangiz boshqacha bo'ladi jihodni boshida ko'pchilik biladi masalan bu yerda kirgizilgan yevropani qimmat qimmat askariy liboslari bo'lardi hozir ham bor mana shu narsalar chet elga qimmat qimmat bo'ladida bu narsa yuz dollar ikki yuz dollar darajada bo'ladi mana shu narsa birodarlar o'rtasida hech narsa emasdi berib yuborilardi yoki g'anim olib chiqqan birodar g'animasi 900 dollar 1000 dollar oladigan bo'lsa birodarlarga ziyofat qilib yuboradi ya'ni oxiratga shunaqangi yaqin kuchayib ketadi e, jangsiz yuring hamma yer moddiyatga bog'liq bo'lib ketsin pulga bog'liq bo'lib ketsin oqibat boshqa narsalar yorolashib ketadi insonlar o'rtasida mana jihodni jang qilishlikni mevasi mazasi qayerda jangni mazasi qayerda har safar Alloh uchun joningizni tikib chiqib ketasiz jannat haqidagi hurul haqidagi shahidlarga bo'lgan bir martabalar haqida eshitib chiqib ketasiz janglarni ko'rib kelasiz kofirlarni otganingizda shiddatingiz oshadi bir boshqacha hislar bo'ladi sahobalarni o'ylaysiz uhud badrda qanday jang qilgan ekan o'zingizni bir his qilib ko'rasiz mana bu mavqeda turasiz o'zingiz holid ibn valid mana shom diyorlarida jang qilgan edi abu hurayra roziyallohu anhu kelgan edi mana shu yerda ribotlarda turgan edi imom buxoriy o'zini sahihlarni ribotda turib yozgandi ribotda turib kofirni o'sha ovozlarni eshitib turasiz o'q ovozlarini eshitib turib mana bu holatda bir hissiyot boshqacha bo'ladi shuning uchun amirlar bo'lsin shar'iylar bo'lsin mujohidlarni jihodiy ruhini hech qachon yo'qotib qo'ymasligi kerak mana bu jihodiy ruhi yo'qotilsa katta yutqiziq keladi bizga jang qilinglar deganda ham keyin o'tirib qoluvchilardan bo'lib qolamiz valiyazi billah shuning uchun birodarlar maydonda turgan birodarlar jihodiy ruhini yo'qotmay turishlik kerak otgani chiqib tursin o'zi kerak bo'lsa ribot nuqtalariga snayperchi bo'lgan birodarlar ishlab tursin o'zini ustida ishlab tursin chiraka janglar bo'lyapti mana mana shu narsalarga borib tursin o'zini jihodiy ruhini yo'qotib qo'ymasin jihod ba'zi bir paytda e, yilda aytyapmizu o'n ikki oy jang bo'lmas ekanda ba'zi bir holatlarda siyosat bo'lib qolar ekan ba'zi bir holatda jang qilishlikka to'g'ri keladi shuni holatiga qarab mujohidlar o'zini ushlab tursin siyosat ketayotgan paytda janglar susaygan paytida chiraka janglar bo'ladi albatta Bu hech qachon to'xtab qolmaydi. Mana shu paytlarda o'zini ribot nuqtalarida shijoatini oshirib tursin. Bu narsa tolib ilmlarga ham tegishli. jihod maydoniga kelib tolib ilm, ilm o'qiyotgan bolalar. jihodga chiqishlik bilan ba'zi bir kishilar o'ylaydiki, shu ribotga chiqib kelishligim bilan vaqtimda baraka yo'qolib qoladi, yo vaqtim ketib qoladi, bir hafta ketib boshqa Yo'q, ana shu bir hafta Alloh subhanahu taolo shu bir haftalik ribotga chiqishingizga kerak bo'lsa, bir yilingizga baraka berishi mumkin. To'g'rimi yo noto'g'rimi? Inson qaraydi, masalan, ko'pchiligimizda kuzatilgan bir ishlarni qilmoqchi bo'ladi, lekin hech qila olmaydi shuni. Hech e'tibor berganmiz. Shu bir ishlarni qilmoqchi bo'ladi, lekin hech qila olmaydi. Nimaga Alloh subhanahu taolo o'sha ishga tavfiq bermayapti? Kimdir masalan ribotga chiqib kelishi mumkin. Alloh subhanahu taolo uni ishiga hamma narsasiga baraka berib qo'yadi. Pul yo'q paytda kimdir o'zi pul olib kelib qoladi. Taom yo'q paytda kimdir o'zi taom qilib chiqarib beradi. Faqat o'qisangiz bo'ldi. Mana shunaqa bo'lib qoladi. Alloh subhanahu taolo madadi mana shunday.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 ketishi mumkin." Yo'q. Qayta aytamiz, tavakkalga buyurgan Alloh ehtiyotkorlikni olishga ham buyurgan. Shuning uchun har bir holatda mujohid yordam berishlikka odam qo'rqmaslik kerak. Ehtiyotkorligini olgan holatda qo'rqmaslik kerak. Ehtiyotkorligini olinadi, keyin qo'rqilmaydi, tavakkal qilinadi. Chunki Alloh subhanahu va taolo taqvodorlar bilan birga. Mujohid quroli bilan, badani bilan jang qiladi. Yozuvchi qalami bilan, da'vatchi tili bilan. puli bor, moli bilan. Mana shunday kaffa hammamiz. Hammamiz jang qilamiz kofirlarga qarshi. Mana shunday jang ketadi. Bu Suriyada jihod boshlandi degan hamma shu yerga tiqilib olishi kerak degan emas. Yo'q, kimdir moli bilan jihod qilyaptimi qilsin. Kimlardirlar aytadi, "Mana mana yerda da'vat qilyapti, tashqariga chiqib olib jihod jihod deydi, o'zi kirmaydi." O'sha yerda turib da'vat qilsa nima, nima farqi bor? U bizni bitamiz, bir bo'lagimiz. Tashqarida da'vat qilib turgan, jihodga da'vat qilib turgan birodarlarimiz, bizni bir bo'lagimiz. Al muslimuna yadun ala man siwahum. Musulmonlar o'ziga qarshi bo'lgan kimsalarga bitta qo'l. Bitta qo'l. Butun a'zoni hammasini o'zining vazifasi bor. Ko'z o'z ko'rishlik kerak, quloq eshitishlik kerak, og'iz gapirishlik kerak. Tashqarida turibdimi? O'sha yerda da'vatni davom etyaptimi? Qancha-qancha musulmonlarning ko'zini ochyaptimi? Qism da'vatini. Nima bu yerga albatta kirib olishlik kerakmi? Bu kirganlarning ichida ham yaxshisi bor, yomoni taqvodori bor, o'g'risi bor, to'g'risi bor. Insonlar o'ylaydi, jihad qilib turgan hamma sahobalardek. Yo'q, o'sha jihodga kirgan birodarlar tashqaridagi birodarlar kabi birodarlar faqat bular jonini tikib kirdi mana shu muhim nuqtasi bor endi biz bu narsani deb turib u ham bizga o'xshagan birodar deb hurmatini to'kmaymiz mujohidlarni o'zini o'rni bor buni biz mujohidni ham yo'qotmaslik kerak tashqarida turganlar ham mensimasdan bir o'zicha katta ketmasligi kerak tashqarida turgan ichkarida turgan bir birimizga birodar ikkalamiz bir birimizga odil bo'laylik xatoyimizni ko'rsak aytaylik uxlab qolganlarni uyg'otaylik tashqarida yurib kofirlar orasida uxlab qolayotganini uyg'otaylik ichkarida yurib katta ketayotganlarni katta ketma deylik hamma o'zini o'rnini bilsin hammamiz musulmonmiz nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatiligini davo qilamiz shuning uchun ya'ni bitta qo'l bo'lganimizdan keyin katta hammamiz umumiy jang qilaylik tili da'vat qilayotgan tili bilan yozayotgan qalami bilan puli bor moli bilan va hokazo hokazo ayollar o'ziga eriga yordam berishligi bilan farzand tug'ib berishligi bilan madrasa bo'lib bilishligi bilan o'qitishligi bilan buni nimasi ko'p hammasini o'zini o'rni bor nabiy sallallohu alayhi vasallam nima dedi bi sayf hatta yubadulloh la sharikala Allohga sherik bo'lmagan Allohga ibodat qilinguniga qadar qilich bilan yuborildim. Va ju'ila rizqi tahta zilli ramhi. Meni rizqim nayzamni soyasini ostida qilindi. Va ju'ila zillatu was-sighar ala man khalafa amri. Va zillat, xorlik mana ishimga qarshi chiqqan kishiga qilib qo'yildi man tashabbaha biqavmin fahuva minhum kim bir qavmga o'zini o'xshatadigan bo'lsa ana shulardandir deb nabiy sallallohu alayhi vasallam aytib o'tyapti demak bitta narsani qaraylik nabiy sallallohu alayhi vasallam qiyomatga qadar ya'ni o'lguniga qadar Alloh subhanahu taologa ibodat qilinmaguniga qadar qilich bilan yuborildi qilich hech qachon tushmaydi da'vat qilinadi qilich hech qachon tushmaydi va nabiy sallallohu alayhi vasallam rizqi mana shu nayzasini ostida qilib qo'ydi soyasini ostida qilindi nima degani jang qilamiz g'anim olamiz jang qilamiz g'anim olamiz pul tugab qoldi alloh subhana taolo bu narsani bizga halol qilib berdi mana kofirga jang qil yerini ol islomga xizmat qil mayli moli senga halol bo'ldi g'anima bo'ldi bu juda katta ne'matda bu avvalgilarga halol emasdi bu narsa nabiy alayhi vasallam ummatiga halol qilib berildi mana pul qolmayaptimi kofirlarga jang qilib olsin alloh subhana taologini kalimasini oliy qilishlik uchun mana shunga g'animani olib Allohning diniga yordam berish uchun niyat qilib mana shunga kirib ketsin sariya sariya bo'lib mana rizq va xorlik Ha, zillat va xorlik nabiy vasallam amriga qarshi chiqqan kishiga qilinadi ko'ramiz mana shu narsani jihodga qarshi chiqib prezidentga paxta qo'yadi qarabsizki jihodga qarshi jihod qilib prezidentga gapirib yurgan odam omon yuraveradi uni amriga nabiy vasallam amriga qarshi chiqib prezidentga paxta qo'yganlar bitta ozgina gapi noto'g'ri ketib qolganligi uchun qamoqda chirib ketyapti 16 yil ko'rilyapti bu holat shuning uchun nabiy alayhisalom amriga hech qachon qarshi chiqmaslik kerak bizni nafsimizga noto'g'ri kelsak ham biz qo'rqoq bo'lsak ham qo'rqoqligimizni yashirishlik uchun yo hozir jihod bo'lmayapti hozir bir sinov ketyapti bular kofirlardan qurol olib urushyapti yo bu narsani aytmaydi biz qo'rqoqroqmiz yoki biz shu narsani aniq bilmayman desin hech bo'lmasa odil bo'lsin Nima hozir masalan kofirlardan qurol olindi degan, ularga tobi bo'lin deganimi? Kofirlarga asl qaraydigan bo'lsangiz, kofirlar o'zi jang qilmaydi. Biz mujohidlarga misol urtoqmoq o'xshaydi. Urtoqmoq. U kofir boshiga uradi, bu kofir boshiga uradi. Ularni qurolini olib. Kofirlar hammasi bir-biriga qarshi aslida. Hammasi bir-biriga qarshi, bir-biriga yaqinga o'xshaydi, ammo islom ziddiga bir, lekin aslida bir-biriga qarshi. Ham bir rejani tuzadi. Men Suriyani 6-7 ga ga bo'lmoqchi rejasini bo'lsa, o'zi o'sha rejani oxirida bir biriga qarshi chiqib qoladi nimaga boylik yomonmi shunaqa narsa lekin Alloh uchun do'stlashgan Alloh uchun birlashib Alloh uchun ajrashamiz degan jamoatlar unaqa bo'lmaydi chunki ularga boylikni qizig'i yo'q Allohning amriga qarshi chiqishlik bu yerda ular uchun qiziq qaysi bir toifa Alloh uchun amriga qarshi chiqadigan bo'lsa shu bilan jang qiladi yoki shu bilan orasini uzadi mana shu yerda muhim ularga lekin kofirlarga nima muhim yer muhim nefti muhim o'tadigan yo'li muhim mana shu narsani deb oxirida baribir urushib qoladi ular qalblar bir biriga teskari mana shu holatda mujohidlarni o'zicha foydalanmoqchi bo'ladi lekin biz ham ulardan foydalanamizda ularga bizni kuchimiz kerak bizga ularni quroli kerak lekin biz siyosatni arqonini berib qo'ymasligimiz kerak davlatlar davlati bir biri bilan siyosat qilyapti hech kim hech narsa demayaptiku bu narsa bor narsa endi o'zbekiston rossiyani qurolini olib tinch davlat bo'larmishda endi mujohidlar haq yo'l bilan ularni urib qurolini olib qo'ygan bo'lsa o'zi qurolni ja berib ham qo'ymagan biz aslida Jihodni boshida hamma biladi. Jundur Aqso degan jamoatli bo'lardi. Mana shularning qurollar umuman bo'lmagan. Shuni jang qilib kofirlardan olib chiqib, bunduqiyalar bilan birinchi bunduqiyalarga ov qurollarga o'xshash qurollar bilan jang qilgan. Bitta ikkita kalashnikov bo'lgan. Mana shu narsa bilan qurol jang qilib, jang qilib, katta qurollarni olib oldi kofirlardan. Hech kim bizga shundaylikcha topshirib qo'ygani yo'q, osmondan bir tashagani yo'q bu qurollarni. Ba'zi bir videolarda fitna videolari bo'ladi, o'zimiz ham ko'rganmiz. Ikkita jang bo'lyapti, tepada parashutdan qurol tashab turibdi. mana mujohidlar qurol olyapti deydi bu yoqqa kelsin ko'radi shu narsani mujohidlar kafilligini beradi shuni kirib eson omon chiqib ketishligiga juda qo'rqayotgan bo'lsa shuning uchun vaziyatlarni ko'rmasdan turib aqli yetmasdan turib o'sha yerda o'tirib turib bir fikr bildirishlik qiyin chunki bu yoqqa kelgandan keyin boshqa masalada sizga bir narsani ta'mini bunaqa edi shirin edi u bu edi deyman siz yeb ko'rmaguningizcha bu narsani bilmaysiz tasavvur qilasiz balki yeb ko'rgan odamdek bo'lmaysiz hech qachon xuddi shuni singari bu yerga kelib jang qilgan odamdek bo'lmaydi mana shu siyosatda o'zini ushlab turgan bo'lsa, kimni qurol bilan jang qilsa jang qiladi. Urib olib qo'ygandan keyin nima qizig'i bor? Uchun Nabiy sallallohu alayhi vasallam mana rizqi mana shu soya nayzam soyasida qilib berdi. Bugungi mujohidlarni ham rizqi shunday. Avtomatini soyasida. O'qini soyasida. Va xorlik Nabiy sallallohu alayhi vasallam o'sha xorlik qilib qo'yildi, kim Nabiy sallallohu alayhi vasallam amriga qarshi chiqsa. Amriga shuncha qarshi chiqmaslik kerak. Amrga qarshi chiqishlik faqat murjiya sifat bo'lishligida emas, havor sifat bo'lishligi ham amrga qarshi chiqishlik Nabiy sallallohu alayhi vasallam. Qilma degan joyda qiladi, qil degan joyda qilinmaydi. Murtad sanamagan degani murtad sanaydi. Mana xorlik keladi shunday. Murjiyalarda ham shu. yoki jihatdan o'tirib qoluvchilar. Bu hammaga tegishli bo'lgan gap. Va Nabiy sallallohu alayhi nima deyapti? minhum. Kim bir qavmga o'zini o'xshatadigan bo'lsa, o'shalardandir. Ko'ryapsiz. bugun biz bir demokratiya yo'llari bilan chiqib sekin kostyumshimlar bilan chiqib hukumatni olamiz deganlarni ko'ryapmiz kimni yo'li bilan ketyapti u kimni yo'li bilan ketayotgan bo'lsa o'shalardan u o'zicha o'zini aldamay qo'yaversin demak agar kimga nabiy sallallohu alayhi vasallamni da'vati yetib borgan bo'lsa mana shu dinga kirishlik uchun mana bu dinni qabul qilishligi vojib bo'ladi unga qabul qilib qabul qilmaydigan bo'lsa unga qarshi tofitni yo'qolgunga qadar din ollohniki bo'lgunga qadar jang qilamiz mana shu narsani hech qachon esdan chiqarib qo'ymasligimiz kerak mana bu narsa shayxul islom ibn taymi rahmaullohni so'zlari edi ibn atiyal mufassir aytadilarki mana bu ijmo ya'ni jihod nabiy sallallohu alayhi vasallam ummatiga farzi kifoya ekanligi qiyomatga qadardir agar mana bu farzi kifoyaga ummatni bir qismi qoyim bo'ladigan bo'lsa qolganlardan gunoh soqit bo'ladi ya'ni valiyul amrga yilda bir marta yoki ikki marta farzi kifoya jihod qilib turishlik kerak ya'ni chiqib chiqib jang qilib turishlik kerak Agar valiyul amr qilmaydigan bo'lsa gunohkor bo'ladi, avom xalq emas. Ammo avom xalq bir yilda bir jang qilaman desa, mana shunga yordam berishga xalq ko'tarilmaydigan bo'lsa yoki askar to'plab bermaydigan bo'lsa, xalq ham gunohkor bo'ladi. Bu nima? Kofirga qarshi jihad qilishdagi ba'zi bir hukmlar. Endi mana bu yerda yana bir so'z bor. Alloh subhanahu taoloni la ikroha fid din. Mana bu e, ko'pchilikning qalbiga fitna olib keladigan narsalardan. Dinda majburlash yo'q. kimdir aytishi mumkin dinga dinda majburlash yo'q-ku. Sen nimaga bu kofirni diniga kir deb majburlayapsan? Yo'q, bu yerda boshqa gap bor. Ba'zi ulamolar aytadiki, mana bu oyat faqtulul mushrikin oyati bilan mansux bo'lgan. Ya'ni mushriklarga qarshi jang qilingni oyati bilan mansux bo'lgan deb aytadi. Lekin ba'zi bir ulamolar g'oyri mansuha deb aytadi. Ya'ni mansux bo'lmagan. Fa innama madama yujad jizya tukhadhu minhu falaysa hunaka ikroh. Modomiki jizya bor ekan, mana bulardan e, jizyani olinadi, bu yerda ikroh bo'lmaydi. tushunyapmiz jizyani ber mayli san sanga qarshi jang qilinmaydi deb aytiladi bu yerda hech qachon majburlash yo'q bu Allohning hukmi jizyasini bersin mayli o'zini dinda yashayversin shuning uchun e, agar xohlasa islomga kiradi biz uni qilish bilan majbur qilamiz lekin jizyani to'laydi modomiki jizya qiyomatgacha mavjud ekan bor ekan mana bu kishi jizyasini to'lab yashashligi vojib bo'ladi demak bundan boshqa ishlarda ikroh holati bo'lmaydi. Demak, mana bu jihad dinni eng katta arkonlaridan hisoblanadi. Va Alloh subhanahu taolo yerlarni barchasi tavhid yerlari bo'lmaguniga qadar, ya'ni dinni barchasi Allohnikiga bo'lmaguniga qadar mushriklarga qarshi jang qilishlikka buyurdi. Mana bu narsa dinni eng katta arkoni hisoblanadi, jihad. Va mana shu sababli da'vatni tarqatishlik hamma yerlar tavhid yerlar bo'lishi uchun temirni nozil qildi va aytdiki لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط در haqiqat biz payg'ambarlarimizni ochiq hujjat bilan yubordik va ular bilan kitob hamda odamlar odamlar adolatda turishlari uchun mezonni tushirdik ya'ni Alloh subhanahu taolo kitobni Qur'onni nozil qildi ya'ni bu Qur'onda mezonni mezonni nozil qildi mezon bor insonlarning o'rtasida adolat bilan turishlik uchun va anzalnal hadida fihi ba'sun shadid ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب إن الله قوي عزيز va Alloh oyatni davomida nima deyapti? Va temirni tushirdik, unda katta kuch-quvvat bor. Temirni tushirdik va odamlar uchun manfaatlar bor. Alloh kim o'ziga va payg'ambarlarga g'oyibona yordam berayotganini bilish uchun tushirdi bu narsani. Albatta Alloh kuchli va azizdir. Mana bu yerda bir e, nozik nuqta bor. Alloh subhanahu taolo temirni tushirdik deyapti. hozir kunimizda qaraydigan bo'lsak, hamma qurol aslahalar temirdan. Va unda katta kuch-quvvat bor. Insonlarni tiyib qo'yishlik uchun va odamlar uchun manfaat bor. Va mana shu bilan tavhidni yoshlik uchun. Alloh kim o'ziga va payg'ambarlarga g'oyibona yordam berayotganini bilishlik uchun. Mana shu bilan jihodga kim chiqadi, kim chiqmaydi. Kim rasuliga, Alloh va rasuliga yordam beradi, kim yordam bermaydi. Mana shu narsani bilishlik uchun ham temir tushirdi. hamma yer tinchlik bo'lganda, osoyishtalik bo'lganda nima bo'lardi? Hasan al-Basri rahmallohu aytganlaridek, tinchlik, osoyishtalik kunlarida hamma bir xil, sinov kunida hamma har xil bo'lib qoladi. Haqiqatda shunday. Bir insonga ishingiz tushganda, pul so'rab kelganingizda, yordam so'rab borganingizda, uyda turganingizda, musofirchiligingizda, birga safar qilgan bilasiz kimligini. Bilasiz kimligini. Mana shuning uchun kim Alloh va Rasuliga yordam beryapti, yordam bermayapti, shu paytda bilinadi. Albatta Alloh kuchli va azizdir. Alloh subhanahu taolo kuchli va aziz, o'zini dinini g'olib qilib qo'yadi. Alloh aziz bo'lgan zot, hech kimga muhtoj emas. Lekin mana shu narsa bilan insonlarda sinov ketadi. Hammamizga ma'lum masalan, chet yurtlarida bo'lsin, boshqa yerlarda bo'lsin, yoz kunlarda masjidlar muzdek bo'ladi, konditsionerlar ishlaydi ba'zi masjidlarda. Ha, hamma bir-biriga mehr muhabbatlik Ramazonlarda tarovihdan keyin hamma bir-biriga bir nima qilgan, ha, og'iz ochar paytlarida birga dasturxon sutda yaxshi. Lekin mana bu jihodga kelgandan keyin ocharchilik bo'ladi uydan qiyinchilik uylaringiz buzilib ketadi yaqinlaringiz shahid bo'lib ketadi mana shu paytda insonni asli chiqib ko'rinib keladida asli chiqadi qalbda nima bo'lsa mana shu narsa chiqadi agar u idishni ichida o'sha balchiq yoki sassiq narsalar nima qilingan bo'lsa rahmatulloh bu narsalar ichiga ya'ni shu idishni ichiga yomon narsalar to'ldirilgan bo'lsa idish singanda qalbi singanda o'sha badbo'y hid chiqadi agar uni ichiga atir to'lgan bo'lsa shu idishga shu idish sinsa Allohning yo'lida xushbo'ylik chiqadi Allohga faqat rozilik chiqadi uchun ba'zilar ba'zilarga osonda balki tinchlik holatlarida o'tirib olib ko'p narsalarni muhokama qilish bular e, nima deydi bir adashib ketib qolgan kim nima shu shuni qilaveradi bir nima ermay qiladi lekin bir e'tibor berib qaraydigan bo'lsak kim o'zi martiroq, kim jonini tikib bordi Mana shu yerdada. Inson o'ta aqlli bo'lib ketsa ham, kallasi hamma narsaga faqat hisob-kitob bo'lib ketsa ham, jihatdan o'tirib qoladi. Ha? O'sha aqlini Allohni o'sha diniga to'g'ri ishlata oladigan odam keladi aslida. Ko'pchilik masalan o'zicha oilalarini, bir nimalarini o'ylab to'g'ri, boshqalarni bolalari bola emas, siz bolangiz bolami? Siz bolangizni qoni qimmatroqmi yoki? shu bir tashqarida turib mujohidlarga nisbatan tosh tepgan kishilargada bu gaplar o'zi masalan bir narsani qoyillatib qo'ymagan yoki bir o'sha kofirlar qilib bergan amalida ishlasa o'zi bunday olib qarasangiz va keyin buyoqda o'tirib olloh uchun jonini tikib chiqqan mana shu dinni kalimasini oliy qilishlik uchun musulmonlarni yerlarini himoya qilishlik uchun chiqqan kimsalar haqida tiliga juda erk beradi bu kishiga albatta biz ham yaxshilikni xohlaymiz bunaqa insonlarga va insof so'raymiz haqiqiy odil bo'lsin qaysin bu e, bunaqa narsalarni gapirgandan ko'ra o'ziga sukut qilgani yaxshi agar yaxshilik gapirishni bilmaydigan bo'lsa sukut qilsin o'zi uchun oxirati uchun yaxshi bo'ladi ibn kasir rahmaulloh aytadiki mana bu hadid haqdan yuz o'girgan kishi uchun mana buni qaytaruvchi bo'ladi agar unga hujjat qoyim bo'ladigan bo'lsa mana shuni daf qilishlik uchun hadid kerak bo'ladi temir shayx ibn taymiya aytadi mana bu narsadan e, maqsad dinni hammasi Allohga bo'lishi uchun va Allohning kalimasi oliy bo'lishi uchun hadid ishlatiladi. Shuning uchun Alloh subhanahu taolo laqad arsalna rusulna bil bayyinat. Ya'ni biz rasullarimizni ochiq hujjat bilan, kitob bilan jo'natdik. Insonlarning o'rtasida Alloh subhanahu taoloning haqlarini va bandalarning haqlarini olib berishlik uchun ba'zi paytda bunga narsaga quvvat kerak bo'ladi. Quvvat kerak bo'ladi bu narsani qilishlik uchun. Bir davlat bo'lsa, amnilar amnilar bo'lmasada bir davlat bo'lsa qoziyat bo'lsa askarlar bo'lmasa nima u qoziyat nimaga yaraydi bir kishi jinoyat qilib qo'ygan bo'lsa olib ket deydigan olib ketadigan odam bo'lmasa kuch quvvat kerakda baribir shuning uchun ham shuning uchun ham agar bir kishida ham ilm ham davlat ham quvvat jamlansa katta natijalarga erishadi ilm ilm kerak albatta birinchi o'rinda biz usomi rahmaulloh hayotida ko'rishligimiz mumkin u kishida ilm bor edi boylik bor edi quvvat bor edi katta natijalarga erishdida bugungi kunimizdagi mujohidlar ham xuddi shunday amirlarga muhtoj aslida ilmlik obro'si bor mol mulki bor quvvati bor amirlarga muhtoj mana shunday bo'ladigan bo'lsa musulmonlarni hamma narsasi o'zini ixtiyorida hech narsaga qaramay ish qiladida ba'zi bir holatlarda baribir musulmonlarda zaiflik bo'lgani uchun boshqa bo'lganligi uchun hozir o'ylab qaraydigan bo'lsak shomdagi mujohidlarga qarshi olti yillik tajribasi bor olti yillik yoki bo'lmasa afg'oniston tajribalarini hisoblaganda yigirma o'ttiz yillik tajribasi bor mujohidlarga qarshi tagi necha ming yillardan beri barpo qilingan davlatga qarshi urushyapti shu mujohidlar jamoasi bunday qarasangizda aql ko'zi bilan qarasangiz shu rossiya amerika eron to'planib bir yerni uraman desa bir haftaga bormasa kerak deb o'ylaysiz lekin ollohni madadi bilan bu narsa uzoq davom etaverar ekan buni ko'rgan ko'radi ko'rmagan ko'rmaydi man u toifa insonlar haqida umuman gapirmoqchi ham emasman mujohidga qarshi bo'lgan kishilar buni ko'rgan ko'radi qancha uradi boshqa qiladi hech zarar bermas ekan xuddi ollohni yeri kengga o'xshab tuyulaveradi kichkina mintaqada turasiz samolyotlar uchib uradi u yoqqa uradi bu yoqqa uradi yeringiz kattaga o'xshaydi kengga o'xshaydi bu qachon urib tugatadi deb o'ylaysiz lekin bunday qarasangiz katta katta qudratli ular haqida gapirishga qo'rqadigan davlatlarni nimalari uchyaptida shu yerda bor bor yo'g'i shu ekanda bo'lmasa shu davlatlarni To'g'ri, balki bir yashirin qurollari bor, boshqalar bor. Lekin ularga mana shu urushni shu marhalada ketishi ularga ham yoqyapti. Keyingi marhalaga o'tkisi kelmaydi. Chunki bu narsalarni o'zi e, boshqa davlatlar bilan urushlikka olib qo'ygan, bu yo'q ham bor. Biz ya'ni bir davlatga baho berganda to'g'ri baho berishimiz kerak-ku. To'g'ri, uni quvvati bor, texnikalari bor. Lekin biz o'ylagan darajadagi bir e, afsonaviy emas-da. Mana shu haqiqatdan ham e, ilohiy yordam bo'lib turibdi mujohidlarga Necha yillik tarixi bor davlatlar bilan jang qilib turibdi-da. Allohning bir madadi bu ham. Shuning uchun bular haqida bir gapirayotgan paytida ozgina fikr yuritib gapirilsa yaxshi bo'ladi. Gapirilsa yaxshi bo'ladi. O'sha siz e, malomat qilayotgan mujohidlar o'sha siz uni qo'ltig'ini ostida turgan davlatga qarshi urushyapti. O'sha siz uni qonunlarining ostida yashaydigan davlatga qarshi urushyapti. O'sha siz uni polislariga so'zsiz itoat qiladigan davlatga qarshi urushyapti. a bu narsa baribir odil bo'lishimiz kerakda musulmon kishi. Shuning uchun shayx Islom ibn Taymiy rahmallohu aytdilarki, agar kim kitob bilan odillik qiladigan bo'lsa, hadid bilan quvvatlantiriladi. Shuning uchun din qilish bilan quvvatlandi. Ya'ni kim haqiqatda din bilan hukm qilib, din bo'yicha yuradigan bo'lsa, Alloh subhanahu taolo o'zini uni quvvatlab qo'yadi. O'z yordamlarini berib qo'yadi. Bu narsani biz jihod maydonida ham, boshqa yerda ham ko'p ko'rib kelinyapti. Va undan keyin ham davom etadi bu mo'jizalar. Mana shu bilan inshaalloh e, biz fiqhil jihod kitobimizga yakun yasamoqchimiz. Ya'ni Alloh qodir qilgancha biz e, jihod maydonida kerak bo'ladigan birodarlar uchun jihod maydonida kerak bo'ladigan hukmlarni fiq bilan aytib o'tdik albatta biz endi boshlagan bir tolib ilm ya'ni bir juda bir keng nimalarda gapirishlikka hali bir ilmimiz boshqasi noqislik qiladi ancha ya'ni birodarlarga yetarlicha bir tushuntirishlikka harakat qildik xolos mana bu narsalardan xulosa olishligimiz kerakki bu jihod musulmonlarni izzati bu ummatda izzati jihodda jihodni hech qachon tarqimaslik kerak Mayli tarqib qo'ygan odam jihodda yurgan birodarlarni malomat qilmaslik kerak. U sizni bir bo'lagingiz. Sizlar ham bizni bir bo'lagimiz sizlar. Tashqaridagi birodarlar bo'lsin, qayerdagi bo'lsa ham. Biz hech kimni malomat qilmaymiz. Chunki bu jihod jihodga kelishlik Alloh subhanahu taolo tarafidan bo'lgan bir tavfiq xolos. Bizga bir tavfiq berildi, kelib qoldik. Bizni bir azizligimiz yo bir, bir boshqalardan bir ajralib turadigan joyimiz yo'q. Alloh subhanahu taolo bizga shu ne'matni berdi. Mujohidlar mana shu narsani endi qadrlashlik kerak. mana shu ne'matni eson omon ko'z qorong'ig'iday asrab eson omon bu dunyodan o'tib olishligimiz kerak va mana bu jihod fiqhini e, darsliklari mabodo bu boshidan eshitmagan birodarlar bo'lsa eshitib ko'rsin tashqaridagi birodarlar bo'lsin ichkaridagi birodarlar bo'lsin ya'ni kerakli bir hukmlar bor kerakli bir hukmlar bor agar biladigan bo'lsa bu unga eslatma bo'ladi ziyon ko'rmaydi bilmaydigan bo'lsa unga yangi ma'lumot va yangi bir amal qilishligiga bir eshik ochiladi mana shuni bir e, eslatib o'tmoqchimiz biz ham bir kitobni biz o'zimizdan bir e, olib gapirganimiz yo'q albatta bu shayxlarni o'zimizdan oldingi ulamolarni so'zlari biz faqat yetkazuvchimiz xolos bizga o'xshagan ko'pchilik ya'ni da'vat qilib o'tib ketdi bundan keyin biz ham o'tib ketaveramiz karvon o'taveradi amal qilgan qilib qoladi kibr qilgan kibrini qilib qoladi eshitgan eshitib qoladi bilgan bilib qoladi bilmagan bilib ya'ni faqatgina o'qib bilib kamtar bo'lgan kishi yutadi ekan har maydonda har holatda va yana bir eslatma birodarlarimizga mana shu jihod yo'lida turgan birodarlarimizga va tashqarida jihodga yordam berayotgan birodarlarimizga alloh subhanahu taolodan doim sobit qadamlikni so'rashlikni hech qachon unutmasligimiz kerak bu katta mavqe bu mavqe dinni cho'qqisi ya'ni tuyani o'rkachi mana bu cho'qqiga chiqishlik qiyin lekin bu cho'qqidan tushib ketishlik oson tushgandan keyin qaytib chiqishligingiz qiyin mana shu narsani aytmoqchiman shuning uchun jihod cho'qqisiga zirvatu sanam ya'ni o'sha cho'qqiga chiqqan birodarlar tilimizga ehtiyot bo'laylik qalbimizda katta ketishligiga ehtiyot bo'laylik bu Allohni bergan tavfiqi xolos iloji boricha kamtar bo'ling man man shunaqaman man kam nimaman yomonman mani shunaqa kamchiligim bor deb yuravering yaxshi bo'lib ketasiz va tashqaridagi birodarlarga tilimizni chiroyli qilaylik u ham bizni birodarimiz yaxshi ko'rib yaxshi gaplashaylik har holatda har vaziyatda bu yerdagi madaniylarga avom xalqqa xulqimiz bilan o'rnak bo'lishga harakat qilaylik ko'ryapmiz e, kuch bilan zarb bilan urishlik bilan buzishlik bilan avom xalqni to'g'irlash qiyin ekan davla misolida ko'rdik albatta bu sunniy xalqqa duruzlarda hukm boshqacha bo'ladi endi baribir e, duruzlarni hamma bilsa kerak mujohidlar Э, sunniy xalqqa namoz o'qiydigan musulmon xalqqa baribir muomalani chiroyli qilishligimiz kerak druzlarga ham albatta chiroyli qilamiz lekin ularni baribir farqi borda druzlar qanday millatligini hamma bilsa kerak ibn tayi rahmalloh so'zlarini o'qilgan boshqa mana shu e, musulmon sunniy xalqqa yaxshi bo'lishga harakat qilishligimiz kerak u biz ansorlar bizni bir bo'lagimizda sunniylar mana shu xalqdan biz meva olib un olib non olib taom olib yeyapmiz Alloh shularni sabab chiqib qo'ydi. Endi bularga chiroyli muomala qilishimiz kerak. Bularnidan g'azab g'azab juda bir jahlimiz chiqib, ularni jahlimiz chiqib ko'tara olmaydigan bo'lib ketmaylik bularni. To'g'ri, inson jangdan kelgandan keyin shijoatlari oshib ketadi. Ba'zi payt taqiqni bilmay qoladi o'zi sigaret chekkanini yoqtirmasligini. Lekin bir narsa o'zimizni vatandagi kishilar qanaqa? Hozir O'zbekistonni ba'zi bir e, ibrat uchun bir videolarni ko'rib ko'ringda, qanday yomon bo'lib ketgan xalq. qanday ayollar ochiq sochiq yuribdi bu yerni solishtirib ko'ring farqi bormi ikkinchidan u bu yerdagi turgan millatdan o'zimizni millatdan sal farq qiladi xolos o'sha o'zimizni o'zbeklardan jihod bo'lishdan oldin bular ham ochiq sochiq yurgan boshqa bo'lgan endi birdaniga bular ham masalan taqvodor bo'lib qolishligi qiyinda endi bu yerga kelgan mujohid birodarlar hammasi olloh uchun hamma narsalarni tark qilib saralanib kelgan kishilarda bular endi bularni oz moz ko'tarishlik kerak ba'zi bir holatlarda Dinni foydasi uchun albatta. Man bu bilan amr ma'ruf nahi munkar qilmaslik kerak demoqchi emasman. Dinni foydasi uchun o'ylab qilishlik kerak hamma ishni. Tushuntira olasizmi? Qur'on hadisdan gapira olasizmi? Gapiring. Gapira olmasangiz sukut qiling. bo'lmasa zararga ishlaydi. Bu xalq hech qachon bir kishi qilib ketsa, bitta o'zi shunaqada demaydi. Bitta mujohid ishkal qilib ketadigan bo'lsa, hamma mujohid shu deb aytadi. Mana mujohidlarni ko'r deydi, qalbida marazi borlar. uchun har bir qadamimizni o'ylab qo'yaylikda bizni qo'yayotgan qadamimiz orqamizdagi hamma mujohidlarning qadami hisoblanadi har bir holatda alloh subhana taolo bu ilmlarni barchalarimizga foydali qilsin manfaatli qilsin jihatdagi birodarlarni sobit qadam qilsin yordam berayotganlarni mollariga o'zi baraka bersin e, da'vat qilayotgan birodarlarimizni tillarini qalblarini sobit qilsin alloh so'zlarini to'g'ri qilsin kofirlarga o'zi kifoya qilsin zolimlarga kifoya qilsin va bularni urug' bilan quritishlikka bizni qo'limiz bilan quritishlikka nasib aylasin va haq toifalardan qilsin adashib ketishlikdan o'zi saqlasin qalblarimizni bu jihatda sobit qadam qilsin shuning uchun nabiy sallallohu alayhi vasallam eng ko'p o'qiydigan duosi ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik ey qalbimni bir qo'yguvchi zot qalbimni diningda sobit qadam qilgin deb aytardilar mana shu narsani ham esdan chiqarmasligimiz kerak subhanakallohumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astag'firuka va atubu ilayk